بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسادته اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم a sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da tara hijiriya wata mai daidai da talatin ga watan Mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin tafsirin suratul Baqara za mu tashi aya ta dari biyu da tamanin da biyar فإن الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه نعم. الله نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله سبحانه وتعالى يقول من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم يا إيماني يا أبين يا أتسوكر مثلك الله سبحانه وتعالى والمؤمنون حتى مؤمنين ما في إيمان يعني لا تتوفر ومن ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا الله kullun amana billahi dukan ku kowannen ya yi imani da Allah wa malaikatihi ya yi imani da malaikun Allah wa kutubihi ya yi imani da littafan Allah wa rusulihi ya yi imani da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusul ba mu bambantawa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sami'na wa ata'na kuka ce mun ji kuma mun ji غفرانك ربنا وإليك المصير ومنا نيمان غفر ka ya ubangiji mu kuma zuwa gare ka ne makoma yake cikewa a wannan ayar malamai sun yi maganganu da yawa wasu sai ta sauka ne lokacin mi'raji saboda abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan ta sauka ne akan mi'raji to da mun sani mi'raji an yi shi kafin hijiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam a mafi yawan malamai sun fita akan cewa suratul baqara ita ce farkon ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Madina bayan hijira to dai ne suka ce suna magana ne a akan kissar Mi'raj Wata manzon Allah sallallahu alaihi ya yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa a wajen Mi'rajinsa wasu kuma suka yi ta'alimin aya suka ce a'a yana magana ne kawai akan wannan musulunci da Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin dan sako domin ya fitar da sako kuma sakon ne tasiri a cikin wanda aka aike shi zuwa wajen ku. to dole shi da kansa ya fara imani da wannan abin wato ya zama yana da cikakken imani da sakon nasa sa wasu lokaci zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta yana cewa ashhadu anni rasulullah na ce da ji manzon Allah ne in yayi wani abu na mu'jiza ko kaman lokacin da wani bai wuce yake jin sai na jabi ko Abdullahi Allah ya kara masa yarda musu yarda a yana cikin bashi dukiya ta dino yazo yana neman ajiya suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Rasulullahi sai kadan daga masa na har ya samu saboda sai na jabi ya yi noma amma da dinan nashi bai kai yanda yake zato ba yace ɗan daga masa mana har a samu yace a shi kawai a biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara roƙon da ce shi kawai shi a biya shi da sunan ba. Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mu je Jabir mu je wajen dabinan haka haka je dabinan dan kadan ba zai isa a cika gomunan da shi wannan mai jin bashi yake ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin dabino ya tatta sai ya shiga da cikin sai ya to auna maka aka auna dabino dabino yana nan yin da yake ba a cikin gidan an cika an biya ba yahudiya kuma dabino na nan sai na jabi da zo wajen sai ka rasulullahi sai kuma rasulullahi da ba da ba sai ka ce da ni manzon Allah wannan wurin ya tuna mu wata musamman muhimmiya wanda kana yana da kyau mu rika fahimta irin waɗannan domin fahimtar sahabban manzon Allah ko kuma da kullum muna magana cewa fahimtar sira sharadi ne don fahimtar sunna ba za ka fahimci sunna ba za ka fahimci hadisi ba har sai ka fahimci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da yin mu'amalar zamantakewa misali wannan ko wanda aka yi wa wannan shi kansa aka yi ma a farkon musulunci a farkon hijira ma shi ne kuma jami'in da yake ne kuma dan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ranan hajja gidansa cewa yana da wani dan akuya dan karami da dan masa dan manzo Allah ko sai ya zo da mutane uku hudu da cikin sahabban sa a ciki sai ba Rasulullah ya ce a yi ne cikin mutanen hajjar gaba daya ake yi ce ne ya ce duk a hadu gidan jabira an jima a yi walima a yi liyafa a to mahallin shayi a nan ke jabe da ya koma sai ke ce yayin iyalinsa ta yau za mu so yaka na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da mutane uku da shi ya zo da mutane ke yawa kaga an ya san albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sai ta Rasulullahi wanda ya fitar da shi cikin bayan hudu ya ji ya ya cikin kai dino ta dino yi albarka ya zama ya ci kowa da kowa sura ya yi cikin masa ba ta ga masa abin da kaka na da bai ce na faɗa yace ta ga masa kan abin da muke da shi yace na ga sani na ga masa da shi kenan sai ka bari shi kuma shi da bakinsa? ya san ya san yadda zai yi sallallahu alaihi wa sallam to abin da nake so nuna mara nan shi ne to da yawa irin wanda yana faruwa a tarihi dole ka ajiye shi a ma'aunin sa ba za ka ce iyalin a anan ta bi jabir imani bane shi yasa ta gane abin da Jabir ibn layi bai gane ba ta gane cewa ai Allah zai zai yalwata wa manzo Allah dan shi ya sani da hakkun da Allah ne sai shi an fasa to da kawai wato shi yayi magana ne a kwazi an fata ita kuma ta yi magana wata ita ya yi magana a babin tafsiri ita kuma ta yi magana a babin ustazu tafsiri kowannen yana da matsayinsa yana da lokutan da ake yin sa da haka dole mu ka fahimta irin waɗannan don mu tsara fahimtar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sirran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah to an da ya dawo ya manzon Allah sai ya ashhadu anni rasulullah na ce da ni manzon Allah ne to dole dai ba da farko wanda yake da da manzon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah kamar yadda Allah yake bayyana wani waje ko a Ibrahim sallallahu alaihi wa la ilaha illa huwa shahidan bawo Allah da kansa ya ce da ba abin bautawa da gaskiya ce kaga sai da wan Allah shine ke da wan halittarsa to haka anan amana rasulullahi bima unzila ilayhi min rabbih manzon Allah ya yi imani da abin da aka fushi masa daga wajen ubangiji subhanahu wataala wanda wannan imani mun san yanda wanda duka wannan ana koyar da mu ko wannan mun aka shi aiki sai zama ya yi imani da wannan aikin da aka sa shi to a dacin sa ba zai daidai da wata hukuman sun da yanda zai kaddamar da aiki ba zai daidai da wanda yake aiki ba yi imani da wannan abin da yake ma aiki ba malamai kamar yadda suke cikin wannan mutunci a kan kisan jini da raji ne kuma wasu da tsarin mutunci ne gaba da wannan ayoyin suna da girma da albarka da matsayi wajen Allah ya iso su fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama man qara al-ayatayn min akhir al-baqara min laylatin tasawwur mutumin da zai karanta waɗannan ayoyin guda biyu na karshen suratul baqara a dare amana rasul la yusaddiqu Allahu nafsan illa wus'aha to sai ci. wato sun ishe ci girman lada wajen Allah subhanahu wataala sun ishe ci kariya kuma har zuwa wayewan gari a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku shi bi akhir bi baqarati min kanzin tahta al-ardh an zo mun da su ne waɗannan ayoyi ko da ayati min akhirin bakara baqara min kanzin tahta al da an zo masa da wannan ayoyin na karshen bakara da daga wani tattare da karkashin da karkashin al-arshi wata ayoyi masu girma wanda ke nuni zuwa ga cikin Allah subhanahu wa ta'ala da wayarsa da kadai kashi da bauta da kuma watan sa daga bayinsa da wajen tauhidi baya suratul bakara ta karantar da mu abubuwa da yawa ta rufe da waɗannan abubuwan a tafsanta amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun mu'minai ma in imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wasu malamai suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi maganan Allah ne la da baina ahadin Allah Ba baya rarrabawa tsakanin manzannin Allah dukkan su manzanni wasu kuma suka ce a'a maganar mu'minai ne waɗanda suke imani suna cewa ba mu bambantawa tsakanin manzannin Allah shi yasa yana da kyau yi son addinin musulunci shine kadai addini da ya zo ya da dukkan kamar da kama. zo daga sama wato musulmai awwal sune kadai al'ummar da suke imani da dukkan littafan Allah subhanahu wa ta'ala sune kadai al'ummar da suke imani da dukkan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ba su bambantawa addinin musulunci da ya zo idan ya rushe addinan da suka gabata ba ya zo dan ya tabbatar da su ya kamar da su asalin su wato yanda su manzannin nan suka zo da su haka ya wajaba a yi yasa a in da za a yi su a yadda annabi Musa ya koyar ba zai karar da mutum ba sai zuwa cikin musulunci su in za a yi su yanda annabi Musa alaihi salam ya koyar ba zai karar da mutum ba sai zuwa cikin musulunci saboda inna jinna inda Allah ne wa qalu sami'na wa ata'na watan mu'minin da ke mun ji mun ji to kana mai da na wa ata'na anan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi ma'as samawati wa ma'al ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu wa tu'tu bi Allah wa yu'ti man yasha wa yu'ti man ta. wallahu ala kulli shay'in qadir in kun bayyana abin da kuke bayyana a cikin zukatanku ko kun koyi Allah subhanahu wa ta'ala zai muku a kai to kuma ka san mun faɗa cewa Allah subhanahu wataala baya kawo mutum da abin da suka bayyana bai a cikin zuciyarsa to an ce wani lokacin wasu mun gare su lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ya Allah zai kawo mu abin da akan abin da ke zuciyarmu yace a a kun je ku ku ji kawai sai suka ce ya Allah mun ji mun ji ya Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an yi an ya ce maku abin da ke zuciya sai wanda kuka aikata kadai za a kama ku da shi saboda dama abin da ake nema don ku da Allah subhanahu wa ta'ala ana nema a gwada akwai wasu umurni Allah subhanahu wa ta'ala ba yana yi dan a aikata ba ne, yana yi dan ya gwada biyayyan bayin sai da gaske bawan ne kuwa da Allah ko irin yadda aka yi wa Annabi Ibrahim alaihi salam aka ce ya yanka ɗansa kaga anan ba a yi wa annabi Ibrahim umarni ne dan zai yanka nan ba shi a wajen sa abinda Allah yake nema shi ne biyayyan annabi Ibrahim ana gwada imanin sa a gwada biyayyan sa ga Allah subhanahu wataala a ga zai zai aikata to haka dai wannan ma haka ce kwatan da su irin wannan sabina wa ba na gusana nan wajen nufashin ne wanda shine abin da ake nema daga bawa bayan Allah na kwarai. har a cikin biyayyar su da Allah suna neman gafara Allah har a cikin biyayyar su da Allah wajen ba su zuwa ga Allah subhanahu wataala suna masu alfahari sun yi kaza sun yi kaza a har a lokacin da suke biyayya ga Allah subhanahu wataala suke sallah suke azumi neman gafaran Allah subhanahu wataala suke yi a cikin wannan ibada shi ne sabilla mun ji wa ata'na mun ji amma duk da haka kufrana rabbana wa ilayka al-masir ya Allah muna neman gafaranka abin da ya kan shigo cikin ayyukan mu na hududun nafsi abin da ya kan shigo cikin ayyukan na soyayyar rayukan mu ko ganin waninka ko alaka da waninka ba da niyya ba a cikin wannan aiki ya Allah ka yazo ko kafawan wa mutum adabin aiki cikin zuwa da wannan ibadan yanda kai umarni Allah ka yazo mana kuma zuwa da ka ne wajen komawa na'am لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين كما حملته على الذين من أبصرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا الا وفقها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا الا وفقها الله سبحانه وتعالى يقول الله بايا دورا daurawa ولي rai sai abin da take da yalwa cikin iya aikata ha ma ta tabbas abin da ta jawo mutum da ta aikata nan alkhairi na lada to na ta wa alaiha maktasab abin da ta jawo wa kanta na laifi kuma ma a kanta sai ko rabbana la تؤاخذنا in nasina wa أخطأنا ya ubangiji kada ka kama da muka yi mantuwa ko kai kuskure ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله يا ubangiji kada ka daura mana nauyin abin da ba za mu iya kamar yadda ka daurawa waɗanda suka zo kafin ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يا ubangiji kada ka daura mana abin da ba mu da shi a aikata shi wa anna sayatuna wa qdirna ka yafe mana wa kanka da an anta maulana kai ne majibincin lamarinmu fansurna ala alqawmin kafirin ta ba mu nasara akan waɗanda sun kafirce mata a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wata abinda ake ce ma wusu shine duk abin da mutum zai iya yi ba tare da ya kafara Allah subhanahu ta'ala a cikin sa abubuwa wata asasatun zakariya iko siyawa na dan adam akan abin da za a yi masa umarni kala uku akwai abin da za a yi umarni mutum ba zai iya ba kuma a sa ce abin da ba zai iya ba akwai abin da za a yi umarni mutum zai iya amma da wahala akwai abin da za a yi umarni mutum zai iya kuma cikin to duk inda kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da bayi ya ce a aikata ya farkanta abu to abinda da yake Allah shi ya halicci dan adam shi ya ci dan adam sanin kansa to raka ya san menene dan adam zai iya ba tare da ya takura ba menene sai ya takura da ke zuwa da shi to duk abin da sai an takura za a iya zuwa da shi Allah ba ya ba bawo shine ma'anar illa aha sai abin da za ka iya yi kuma ba tare da ka takura ba a kalloli biyar a rana za ga wani zai iya karawa ya yi shi saboda yana da lafiya amma wani da an sa hamsin ba zai iya ba to sai Allah ya sa abin da kowa zai duk abin da Allah yake farkanta wa bayi to yana farkanta masa wanda kowanne ɗan adam idan lafiya da watan hankali zai iya aikata shi tsari kuma babu laifi ɗaiɗaikun mutane suna da bambanci wajen iya isbali da Allah subhanahu wataala har kuma suna da bambanci a lokaci za ka tunanin ɗan kasuwa ko likita lokacin da yake ta hidiman taimakon bayan Allah a asibiti da sauransu da yi tunanin zai yi tsaya sai tsayawa ya siya mun dangi yanda mutsatsa mutumin da yanke zuwa masallaci shi da yake ba za ka tunanin mutumin da yake fatauci yake kasuwanci da kai da kawowa inda zai iya zama a masallaci da kai kafin sallah da bayan sallah yadda mutumin da almajirin ilimi ne ko zaune shi a masallaci ke, to kowanne dai mutane suna tafawa mun gani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa zai yi azumi kullum ba fa sai da watan da za a ce sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da shi kafin ya yarda ya tsaya a kan ya sai ya tsaya wani ma ya zo ya ce ya rasulullahi an an ya ce ya manzo Allah ta wata ce na an ce mun kana azumi kun ne sai ya eh, haka ne ya rasulullahi ni kuma haka nake jin karfi kun ban yi azumin ba ma ni wahala nake sha ko ina tafiya ko ina zaune a gida duk ba ba shi Allah ya tsarki kenan sallallahu alaihi wasallam yake da azumi sa saboda shi in ba yi azumi ba ya jin dadi to kaga wannan shi a sa ne amma irin sa kida ɗaya ne cikin dubu ko ɗaya cikin dubu goma da ba a sauka ka'ida da irin amma yana nan cikin sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul asli yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya wa Abdullahi ibn Amr bin ba wani azumi wanda yake irin nashi yayi tsaye ya kada ko da shi shine saumu Dawud sai da afdalu siyam shine mafi cikin azumi ai sai a kada amma kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar azumul asali kuma ya azumi shi Ko haka sai ba Abdullahi ibn Umar ya zo wajen manzo Allah ya yi mafarki ya zo wajen ya uwarsa hafa ko ya ba shi labarin mafarki sai ce ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ma da ma Abdullahi shi ce shi sai matsalar ta ɗaya kawai baya tashi daga dare Islamu ne yin ji Abdullahi da a cikin umar law kana ko min Allah layl daga nan da ya fara tashi Islamun ne yi kai babaji a lokacin da ita kuma na Aisha radiyallahu anha wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama yana na yamun laifin yana sallah cikin dare tana kwance tana bacci har gyara mata baccin ta yake ba in ke yazo a cikin ya taba ce mata tashi mu yi sallar dare ko ba har gyara mata kwancen ta yake ma ya daga mata kafa ta ce sujada sallallahu alaihi wa sallam sallama in ya da daga sujada ya mata da kafa ta ci gaba da baccin ta dan wannan duka abubuwa ne wanda bayi suke da tafawu a cikin sa ba shi ne na farilla ba amma na farilla babu wanda yake kasa ba sai dai wanda kuma ya ga mene ne yake cewa rago wanda ya so kan rai ya sa waran shi ta salan amma ba dan asabi an da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ba zai shi abu wannan kuma yana cikin rahman Allah subhanahu wa ta'ala ya halice duk inda kaga tsanantawa duk inda kaga tsanantawa to akwai kuskure a wajen ba shi ne asalin karantarwar addini musulunci ba sai dai ko ya zama kuskuren ka na zaton wannan abin tsanantawa ne don ba ta san alkhairin da yake tattare da shi ba kamar mai gyaran karaya lokacin da yake kafan mara lafiya zai gyara inda zai ga tsanantawa ne gyaran da yake masa yana jin zafi don bai san illan da ke tattare da barin kafar a haka ta fauna a haka ba to duk inda da duk tsanantawa ba su tsanantawa a jini yuridu Allahu bikum nusra wa la yuridu bikum usra asali ne a cikin addinin musulunci da za a tabbata cikin komai ka ga wannan azumi ne azumi ne mutane suka buga shi amma Allah kuma ga lafi ga ya mana shawara magana da mun kuma cikin Qur'ani hudan da zaka bayyana cikin min al-huda wal furqan kamar sai da minkum shara fal yakum kamar kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum nusra wa la yuridu bikum usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا me yake nuna mana wannan cewa za mu ga kaman tsanani ne amma sauki ne duk abin da ka gani a cikin shari'ar musulunci ba sauƙaƙawa ba to mutane ne suka shigar da wannan wahalar amma ba Allah ne ya kai shi ba ba manzon Allah ya koyar ba kawai tsanantawa mutane ne a fahimtar su amma ainihin addini na hada dina la yusrun wa lan dina ahadun illa ghalaba wannan addinin sauki duk mutumin da ya fara ya sa malamai suna cewa ana gane shi cikon malamai tsakanin su junan su cikin sauƙaƙawa mutane yaya yi ce nemo wa ba sauki ina yawan faɗi ka'idojin su manya-manyan nan guda biyar za ka samu mafi yawan suna kewayawa ne akan sauƙaƙawa sauƙaƙawa yasiru wala tu'assiru bashiru wala tubashiru to addinin musulunci ya ci ne akan sauƙaƙawa bai ji akan tsanantawa kuma wannan yana cikin abubuwan da wato mutane da yawa suka jahilta a cikin addini addini ba wai da an ci addini ko abubuwan addini muna karatu shekaran jiya a wani majalisi da ɗan uwa cewa da an yi maganar addini mutane ko abin da ke sani karatun alƙur'ani wa'azin tafsiri ya mun azumi da sauran waɗannan ba su kaɗai bane addini wasa ma kashi addini mutum ke bai zo dan kawai ya zama jiddun ila hadalla ko in sha Allah kan ila raha addinin mutum ya zo da hutawa ya ba mana yanda zamu wasa ma yanda zamu huta yanda aka yi wa waɗannan mutane uku da suka je gidansa kan bai ibadar sa ba yace aqulu wa وأصوم وأفطر والنكاح سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني mun san hadisin sunakun ya bayyana arfida mun san hadisin a a wannan annabi mazmuri da annabi bayyana shi sallallahu alaihi wa sallam da makamantan waɗannan da wanda suke nuna mana addinin nan addinin saukakawa ne ba wai addini ne wanda da an ce abu addini ba ta abin da ya kawo wannan magana shi da yawa an ce yanzu al'umma za a ga da an ce channel na addini to da karatun alqur'ani sai wa'azi sai hadisi sai tafsiri sai qur'ani sai da zama masu son hutawa dole sai sun je wasu turare daban wata sun je sun nemo channel daban sannan za su sami tarfe yawa mu ma mu zo mu shigar da tarfin a musulunci muna ta magana cewa yaran suna tsare da lokacin su akan son Algeria amma kuma ba mu da wani abu da muka yi don mu samar da wasu barnamij na wasa na yara wanda za su tarbiyyantu a musulunci su wannan wasan dan wasan tashi ne a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kayan wasan na na Aisha Allah ya kara mata yarda shi a cikin dan to da yarinya shi tana son wasa a shekarunta duk da waɗannan dan ya nuna mana cewa addinin nan saukakawa ne babu karantawa a cikin addini mutumin da ya kasa kuma farillan addini to wannan kuma dan fitrarsa ta lalace ba wai dan ya yi masa wahala ba a ce ba zai ne ta ce wannan rakawoyi kwara sha bakwai a rana a wannan dan lalacewar fitra ne ba dan ainihin rakawoyin suna da wahala ba shi yasa Allah ta ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat in ka ji kasaba shine abin da kai da ikon da kokari cikin sauki in ka ji iska saba kamar da na faɗa a baya duk in ka ji iska ala to wani abu ne da rai kai ko dai da wahala ko kuma ba shi shine tabi'an ka ba ne iska saba shi yasa a wajen aiki ibada wajen aiki da yana da Allah sai Allah ya ce la'ama ta saba amma wajen saban Allah ya ce wa ya ma ka saba dan ne don a da dan adam baya aikata saban Allah sai cikin wahala to da ya saba da shirkuwar malamai suna ba da misali a nan su isa kamar mutum ne in yana zaune da iyalinsa a cikin falo ko ɗaki aka maka sallama zai tashi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ya bude kofa ba ya da kowace irin damuwa amma da ba matarsa bace wata muharra wata ya ci gari ya shigo da shi kai to insha Allah za a bude kofa a gaske ya rufe kifa ma ya shigo kifa da kan zaro ya ya rufe ta a inda take wato ya je saboda ne saboda ya saba da fitran ko ko in umar ba za ta kira shi a waya yana magana da ita iyali da shigo ba zai rufe ba amma inda wata daban za kira shi a waya yana cikin magana iyali da shi to duk sai ya bude ya fita ya fita ya rasa in sai ita wani ne saboda wa alaiha man Allah ubangi ya kare laha ma kasaba wa alaiha man kasaba anan malamai suke magana cewa a wato akwai wata ka'ida wala tajiru waziratun hijra ta wani laifi wani mutum baya daukar laifin wani ko ne laifi laifin sa naci a sai sai idan yana da hannu kamar sanin sunnatan sayyi'atan ba fa alaihi wujuha wa wujuhu man amila biha ila yawm al-qiyamah sai dai idan yana da hannu wajen samar da wannan laifin na mutum amma ko laifin mutum ba zai tafi wani sa ba sai dai wani san da yake da hannu a cikin wannan bayani. rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kaga wannan addu'a ne malamai suka ce saboda ladabi ne na bayan Allah wato ummani kan kamila cikin bayan Allah abinda Allah ya ba su ma roƙon Allah shi shi ne saboda nuna ladabinsu da Allah subhanahu wa ta'ala duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙa ka ba an ba ne ba akwai da haka ina Abu Bakar yana ce miki an riga an yi nasara ba a an Badr har godan ka na fadi amma addu'a yake yi duk ya san cewa an ta riga ya amsa wanda wannan yasa iyalin su suke mamaki to ya Rasulullah wannan kiyamu ne da yake ce ta kokon Allah abubuwa kuma Allah ya riga ya amsa mata ne yasa kake wannan ne yace afala aqumu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya da Allah ba to alamar godiya in galiba in ka ga roƙon Allah abu to sun san Allah ya amsa wannan bukatun nasu saboda ladabi da Allah subhanahu wataala sai su yi abin asuran roko kaga rabbana la tu'akhidna sai da Allah ya mu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya dauke musu wanda to amma sai suna yi dai a matsayin ibada domin akwai roƙon da matsayin ibada yake ya ubangiji kada ka kama mu idan mun manta ko mun yi kuskure ko kace a'a akan kama mutum da kuskure ko mantuwa shi yasa suka roƙi Allah kada ya kama su da kuskure a shari'o'in da suka gabata domin da annabi Adam na alaihi salam Allah yana ja mana wannan alina ila adam min qablu fa najda wa lam najid asma Kada kaga mun tuwaye amma Allah subhanahu ta'ala ya kama shi da bantuwan sa fa lam najid asma mun tuwaye Allah ya kama shi da bantuwan sa dan haka a ce wannan addu'a addu'a ne a mahallinsa wasu malamai suka ce a'a mantuwan annabi adam alaihi salam mantuwa ne a wajen da ba a mantuwa laifi ne wajen kwajinsa walillahi masalul a'la malamin ne ya koyar da ɗalibi karatu saura wata ɗaya zai yi jarabawa kullum ma da gwamnati aji sai ɗalibi ya ce an jira wajen da karatun nan na manta malam zai tuna ma ɗalibi ko ai karatun ga yanda yake ga yanda yake sai ranar jarabawa sai aka zo aji sai ɗalibi ya ƙara cewa malam na manta a yau mantuwa ya zama laifi ko abin da ya faru da annabi Adamu alaihi salam kenan Allah kuma ta'ala ya halitta shi ya gaya masa wannan ce kan din karka saurare inna hadha aduwwun laka wa lidawk fala yusaddiqukuma min al-jannati fatasqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tusma'u fiha wa la tadha to kaga da aka gama wannan ya gaya masa kuma wannan da idan ya adam kuma an dogo ta jana ta kula da alaka da shi kuma wala ta da jarata ba ta kuna ne zalimi wannan ya karfe ya tafi wannan kuma mutum ne haka imai mai ta ma wannan karatu ne sai ranar jarabawa sai ya manta to in ko mutum ya manta karatu ranar jarabawa zai fadi saboda haka shi ne fanasiya fanasiya kalan da take azma sai zama ya manta sai ya zama sako ga Allah subhanahu wa ta'ala a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma saboda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko inna Allah tajawaza ummatul khata wan nisyana kuma tukriyu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke wa al'umma ta abu uku ya dauke musu kuskure ya dauke musu mantuwa ya dauke musu abin da aka tilasta su akai duka Allah baya rubuta musu laifi akan waɗannan abubuwa ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا الله karka daura mana nauyi wanda ba za mu iya dauka ba kamar yadda ka daurawa wadanda suka gabace idan sun yi najasa ya tafi jikinsu a cikin sun kankare idan mutum ya yi saban Allah har jin ya zuwa idan mutum ya yi saban Allah a rubuta a kofar gidansa a waye da cikin mutane suna gani da yana a rubuta a gidansa wani yau ya yi laifi kaza a cikin abubuwa da yawa na wahala yawan ibada da kuma karancin sakamako labarin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dai abubuwa da yawa na mashakka wanda ke cikin addini su al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka Allah ya dauke musu wannan mashakka kada ya daura musu wannan nauyi kamar yadda ya daurawa waɗanda suka ba a ah, kaga su ai har ta kawo nan an taba kawo shi ko ka da mutane ko nan an kuma hadisi mun su ila bai ko an kai da ku da bai ta ba alaikum huwa rahim fa a da rahama ne a dukkan Allah da rahama shi yace ta kawo a kudin din rahama ne da shi Duk wannan abubuwa ne da mu Allah subhanahu wa ya dauke mana wannan abubuwa ah ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يا الله kada ka daura mana abin da ba mu da ikon aikatawa nan akwai wata matsala cikin kalam amma dai ba amfani raya ta ba dan tarajiyar jayayya tsakanin malaman ahlus sunna cewa da mu'tazila cewa at-taklif bima la yufa Allah yana tallafa bawa abin da bawan ba zai iya ba ko ba ya tallafa sai abin da zai iya wata matsala ce ne mu tsawo magana da yawa ala kulli halin duk da asaira su ta tsadan Allah yana tallafa bawa da abin da ba zai iya ba amma suna da tafasir suna nufin da ikon kansa da ikon kansa ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كي نمشي كل a ah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake fadawa kafirai ranar Khandaq ko lokacin da Abu Sufyan ya ce a kai, yana farzanta gunkin Hubal yana kwakwalo Hubal kwakwalo Hubal wannan kissan ina maimaita ta kullum kuma ina son mai mai ta kullum domin tana mana nuni da wato yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ruwa da iska ya dani afwan ranar Uhud ne na ce ranar Khandaq ranar Uhud lokacin da abubuwa suka haɗu wa al'ummar musulmi Abu Sufyan ya tashi cikin jama'ar da yana tambaya yana cewa su tambaye su wai annabi Muhammad yana nan da sunan manzo Allah yake ce musu wai wani yana nan za ku amsa manzo Allah yake aiki wa kane sallallahu alaihi wa alihi ya tambaya Abubakar na nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tambaya Umar na nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tambaya sai ya tashi yana murna yana ci kenan waɗannan mutanen ta su kai ba sauran su kuma sai ya tashi sai ya kama ya hau abin hawansa yana kirari da jinkinsa yana guban yau ka ɗaukaka guban yau ka ɗaukaka sai manzo Allah ta alaihi wasallam ya ce ku fashi amfani nan kan ba wajen da kuma za a kare yana cikin halin da yake cikin na rauni sallallahu alaihi wasallam na na rauni da halin da al'umma musulmi ke cikin ku ba da amsa kike ce me za ku ba da amsa yake ku ce musu Allahu a'la wa ajal kike Allah shi shine mai daukaka ne mai girma ka duba halin da musulmi ke ka duba halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke amma bai yadda ayi wa Allah da ba a faɗi abu wanda zai taba tauhidi ba Allahu a'la wa ajal sai Abu Sufyan sai ya kama lana hubal wala hubal lahu shi wai duka ne suna da gunkin hubal ko kuma musulmai ba su da hubal sai ya zaba kai yi musu muskadare suka nazara akan shi a wannan yaki manzo Allah ko kuma shi ba ka amsa suka ya rasu Rasulullahi da min zamu ba ka amsa yace Allahu maulana wala maulana mu kula an yi nasara a kan musulmi a yakin suna cikin rauni da jina amma har a haka suna rike da lafazin ba Allahu rabbuna ba ba Allahu khaliquna ba ba a Allahu maulana Allah ne majibincin lamarin ku wanda in kuna da shi ba za mu faɗo ba a da zahiri da kuma an yi nasara a kan ku? ko kuma da kuke ganin kaman kun yi nasara la maulana ku ba su da wani cikin lamari So da cikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da lamarin addini da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala to haka dai shi karfa da Allah subhanahu wa ta'ala yake sallallahu alaihi wa sallama misalai akan wannan ba su da kiyaya a wansurna ala alqawmi kafirin fa ba mu nasara akan waɗanda suke kafirai nan abin da ake nufi ne ka ɗaukaka addinin ka ya Allah ka sa addinin ka rinjaye addinin musulunci ya zama ya karafi wato ya samu ɗaukaka a kan koma bayan sa a kan addinan da ba su ba wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريد والإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب للحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الله سبحانه وتعالى آه الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله babu abin bauta da gaskiya sai kuma shi ne rayayyen da rayuwarsa take zama dalilin rayuwar duk rayuwarsu alqayyum wanda yake tsaye a kan lamarin dukkan bayansa nazzala alayka alkitaba bil haqqi ya saukar maka da littafi da gaskiya صدقا بما بين يديه yana mai gaskatawa da abin da ya gabace shi wa anzala at-taurata suratu ali imran kamar yadda muka sani ita ce sura ta biyu a sauka a madina bayan suratul baqara a kauli mafi shahara sura ce wacce ta sauka rabin ta rabin ta kusan rabin ta ko kamar rabin ta ta sauka ne tana bayanin jayayyen wabdu nasara najran waɗanda suka zo wajen manzon Allah sama zaman suka kare suka kwanaki suna jayayya kan matsalolin tauhidi da matsalolin annabci da sauransu suna da shugabanninsu a tsayin da al'adu sun shahara kisan ya shahara wanda har bayan dai an yi magana mai tsawo Allah subhanahu wataala ya ce to da yanzu sun iya ta, to a ji zuwa da mubahala kuma na hada da bin bari ma da hada min ilmi fa qul ta'ala wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabta'i fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kafirin wa bayan duk abin da za a yi an yi Haka ke jiki ke nan ba ku yadda ba a fito a yi mubahala har sun ce sun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dauko na na Fatima ya dauko ya rasaro hakan da Husaini ya dauko Sayyidina Ali yana rako shi za a buɗe mubahala suka birgita suka tsorata suka dada da bayan suka fasa to kisa ce mai tsawo a na ahli kitabi malaman da ce munasaban wannan surar da surar ta gabace ta a wannan yanzu an ce ba su malar qaumin kafiri to yanzu ma za a shiga kuma ahlul kitabi da amma ahlul kitabi daban kafirai da kafirai ana magana su da su kuma ahlul kitabi mutane ne mazuwa littafi wanda suna da hukunce hukunce sabanin hukunce hukuncen kafirai a kuma wannan suran ta yi hukunci cikin magana akan annabi Isa alaihi salam saboda kamancinsa da annabi Adamu da suratul Bakara ita ma ta tafsir take manta da magana a kansa suratul Bakara ta yi magana akan annabi Adam magana da tsawo wanda Allah ya halitta babu uwa babu uba ita kuma wannan sura ta yi magana mai tsawo akan annabi Isa wanda Allah ya halitta babu uba sai uwa inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق للرسل كذا وعشو النبي إيسا نسورة آل إيمانا فمثل النبي آدم وانت آدم هذا لا بارس أصلة البقر وانا سورة كما عند مكتن جاي سورة كان هذا آية على رجل قولي جي وتكراعة رجل سبيل سرى سورة تجيب بايان سورة البقر أنا كنت الزهراوان سورة البقر sun yi magana akan tauhidi sun yi magana akan zanni sun yi magana akan mafi yawan abin da sauran surorin alqur'ani suka kunta Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da abin da aka fara suratul bakara da shi alif lam mim wannan ko mun sani harufa ne da duk kokarin fadin abin da suke nufi da shi fadin mafi kyau ne shine kawwaba ma Allah subhanahu wa ta'ala sanin abin da suke nufi Allahu a'lamu bi muradihi Allah ya yi mafi sanin abin da suka nufa Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan suran da tabbatar da tauhidi cewa annabi Isa alaihi salam ba dan Allah bane Allah ba ya da abokin tarayya shi abin bauta ne shi kadai kuma shi ne alhayyu rayayye da inda da shi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan nasara na kan shi ce kun ce annabi Isa dan Allah ne kuma sun ce annabi Isa ya rabu abin bauta ne sai su kaga ai annabi Isa Allah alhaji ya kalli babu wata rana da yake da zai zama babu to da ko anan kun sami da na ku da abin da kuke fada a kuma sannan kun ce sai da sa Maryam ta ji annabi Isa kada a wani lokaci da babu annabi Isa kenan sannan ya samu sabanin Allah subhanahu wa ta'ala alhaji zafi alqayyum A akwai hadisai wanda suke tabbatar da cewa wannan ayar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ismullahi al-a'zam yana cikin a hadisi ingantacce na Ibn Majah ko yana cewa ismullahi al-a'zam fi ayatayn min kitabillah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wa fi ayati imran Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum cikin sunan Allah mafi girma yana nan a cikin ayoyi guda biyu ayan suratul baqara wa ila ukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim a da kuma ayan farkon ali rana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to haka wasu malamai suka ce to in haka ne a ce bismillahil azam Allahur rahmanur rahimul hayyul qayyum hada na sunaye da waka wanda muka sani shi ismullahi al'azam an yi sabani a kansa sabani mara iya don Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi wasu hadisan ma sun zo da ismullahi al'azam wannan hadisi a wannan ayar wannan hadisi ko da shi wannan shi ne mafi inganci an yi sabani da yawa kwarai don Allah subhanahu wa ta'ala ya koyi don ya sa ka ɗauki duk sunayen a matsayin azam sai ya zama duk sunayen Allah suna da girma a wajenka? da an ce maka a suna da zane kadai ismin bayin Allah da sai wasu bayin tare waɗannan sunayen su je kiran Allah da wani suna in ba wannan to shi kuma kowane suna na Allah subhanahu wataala yana da wajen da shi ne ismin bayin Allah a wannan wajen a dan haka dai Allah shi mafi sani a wannan bayanin Allah la ilaha illa huwa al-qayyum bayanin gurgudu a fasaran ayatul kursi Babu bukatar tsayawa a mai nazzala alayka alkitaba bil haqq ya saukar maka da littafi da gaskiya musaddiqan bima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace ba an at-taurata wal injil kuma ya saukar da taura ya saukar da injila wato anan in aka ce nazzala shine abin da aka saukar da shi a rarrabe ba lokaci ta ba kamar yadda kuka sani an saukar da alqur'ani daga baitul izza ko baitul izzi a zuwa as-sama'u dunya munajjaman wato a tare sannan aka ci gaba saukar da shi daga nan a rarrabe gwargwadon dalilan da za su haifar da a saukar da alqur'ani don idan da an saukar da alqur'ani gaba ɗaya a lokaci ɗaya to da zai zama aikata shi ba mai zuwa ba shi kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da ƙur'ani don a aikata ne Allah ne ya saukar da ƙur'ani ne jumlatan wahida da Da saukar da qur'ani lokaci ne cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma hikiman alqur'ani shine a aikata shi ai tadabburin sa ai aiki da ba an saukar da alqur'ani dan ai san iya rera shi bane ko dan ai san iya rubuta shi ko dan ai san iya buga shi a cikin suna da bantan nau'o'in bugu an saukar da alqur'ani dan ai aikata Ya yasa sai na Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa ya yi shekara na ko ko tara yana haddar suratul baqara saboda mene saboda hadda ne tare da aikata abin da suran ta kunsa duk ayin da karanta sai ya tsaya ya aikata abin da ayin ta kunsa kuma ya tabbatar ya sifanci da aikin wannan ayar sannan ya wuce zuwa ayar da ke gaban sabanin mu yanzu yadda muka mai da alqur'ani a kawai ya zama kokarin mu hadda alqur'ani muhimmi hadda alqur'ani muhimmi wajibi ne a samar da mahaddatan alqur'ani cikin al'umma kuma alaman girmama alqur'ani amma haddan alqur'ani baya cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni bal yana ma cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zammana mana ya mana garanti din sa kar ku damu wannan zan muku لا تعرف من كانت إذا جلد إن علينا جمعه قرآن فإذا تراناه فاتبع قرآنه الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون yayi mana alƙawarin kiyaye alƙur'ani ba mu da tsoron kiyaye wa alƙur'ani abin da muke haushi tadabburin ma'anonin alƙur'ani da aikata alƙur'ani wannan shi ne abin da ya kamata mu mai da hankali ya za mu aikata dukkan umurnin alqur'ani ya za ka yi ka ware rayuwarka ka ce to ni a bana nan duk wani umurni da yake suratul baqara kafin baki wanda ya tafi ni sai yi aikata zan aikata cikin Ramadan din ba haka ya za ka yi da aikata umarnin alqur'ani ya za ka yi da guji halin alqur'ani wannan shine manufar alqur'ani a cikin al'umma Allah ya ya ba mu ikon aikata da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rika saukar da alqur'ani aya ɗaya aya biyu aya uku gwargwadon yanayi domin mutane su iya practicing wannan abin da aka saukar masa na alqur'ani kafin a ƙara sauko da wasu shi yasa ake kiran dinin sahabbai din dinin qur'an yanzu su da qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi Qur'ani ne tarbiyyar sai da ya zama jikin su tukuna kowane abu sai sun aika gashi ya zama masa jiki sannan a ƙara sauki wani ayan bayan wannan sabanin littafan da suka gabata sai ka aiko wa anzala ba wa nazzala wa anzala at-taurata wal injila su at-taura da injila Allah subhanahu ya sauke su gaba ɗaya lokaci ɗaya ne ko da dama kamar shi at-taura ba littafin shari'o'i bane littafin hikimomi ne yawanci abin da ke cikin sa hikima ne hikimomin rayuwa da sauransu ba wai shari'a bane su yi kaza hukunci su kaza wanda yi kaza hukunci su kaza galiban ba wannan a cikin attaura saboda saboda littafin da abin da ya kunsa musu yawa ya fi yawa a cikin hikam akwai mutum hukunci amma hikam sun fi yawa zabura zallansa hikam injila kuma ya kunshi kunce kunce mafi yawa sabanin attaura ah. an ce ma'anar kalmar at-taura shine shari'a kamar yadda ma'anar kalmar injila shine siyayya da fa'a da Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam wadannan littafan dai na asalin ba wanda aka tattauna aka harrafa ba littafai ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su kamar yadda ya saukar da alqur'ani mai girma ina ganin zamu akura haka nan saboda tambayoyi wani na tambayan hukuncin wanda yake aran yan kudin yan shiɗan naira ɗari biyu alhali za su da naira talatin a ciki a cikin ɗari biyu da suka baka aro to yana nufin wannan riba ne ina ganin ba riba bane zai iya zama haram amma ina zaton ba riba bane saboda manfa'a suka baka ba kuɗi ba ina fatan mun fahimta yana cikin nau'o'in bai ina cikin da muka magana manfa'a wajen amfani suka baka ba kashi ko ka ba da su sun ka amfani sai suka ka dauki wani abu a cikin kuɗin ba wani kudi ne aka musanya da kuɗin su ba wallahu alam wani na tambayan halarci sallah a cikin jirgin sama ko jirgin kasa a bayan malaman mazhabin malikiya suna tafiya akan ba za a yi ba amma dai yanzu masu yawan malaman su za a yi tawayin ijma'i akan za a yi za a iya sallah a cikin jirgin sama ko jirgin ƙasa idan mutum yana tsoron wucewar lokaci sai dai idan ya sauka wasu suna ganin cewa mafi kyau ya ƙara rama wannan sallah to da kuma ya rubu sai da ma da ya rubu kuma wancan an yi kawai saboda kiyaye lokaci amma dai da sanannen fatawa mazhabar malikiya ne ba za a yi ba sai dai a jirgin ruwa amma jirgin sama suna da maganganu da yawa amma da yake ba lokacin da za mu tsaya mu ta bayani a takaice dai mafi yawan malaman wannan zamanin sun fi akan za a yi idan kana so su da lokaci a wani na tambayan zama da masu da take zagi iyayen mijinta rabuwa da ita shine ne koko fadakar da ita sai ba yanda za a yi rabuwa ya kai fadakarwa wa ya kuma sannan irin wannan tambayoyin ba sa cikin tambayoyin za a amsa su haka general answer suna buƙatar mutum ɗaya da ɗaya wanda ya yi tambayan da wanda zai ba shi amsa zai yi san wasu abubuwa da tare da matsalar kafin iya ba da amsa da ya dace in ka ce kawai ya sake shi ya zama kayi ba wani aiki sakin aure ne ba ta mai kai shi Allah ya kare wannan macen mutum ce ta rubuta masa shi ce ya sake ta kuma da ya je ga takardar sai ba ta amsa yake to ya sake ta saki ɗaya amma sai yi tunani cewa bai dace ba sai bai ba ta takardar ba amma daga baya suka ji binciken binciken su ta ga takarda menene matsayin auren Ta ku saki sai dai mai yadda wato an taba tambaya na a wannan kace sakin bai yi ba abin da yake faruwa matsalolin da suke yi idan mutum na rubuta takarda da niyyar zai saki ko ba zai saki ba yana niyyar zai yi istihara ga shi yari da ya rubuta amma yana niyyar zai shawara ko zai shawarci wasu manya ko kaza akan wannan sakin amma ya rubuta takardar saki to wannan sakin ba sai ba duk da ya wuce saboda ya Allah ya da yana jiran zai yi ko shi fara ko shi shawara to in ka jin garga wannan sakin shine tambayar da aka yi wannan lokacin ta kika daga dami da ya ce ya ce ta ado bi ado bi a wajen tsara sai da ya ba ka tun tunda ka ga addo bi ga wannan ba saki bane ko Yayi yi ciwon sani da har ya rubuta shi ke yin shekara daga baya farka ya mutu ke jefa dauke ita kuma da rigima ce sai ta dauko a dauke ta gobe, ne kai ta a hukuncin matafi a da ya gaba da haɗa sallan kafin bayan ya isa masaukinsa ya halatta mutum ya ci gaba da haka sallan farko bayan ya farko shi na'am ai mazhaban malikiya kamar da muka sani yana da kwana uku mazhaban ah, hanbaliya ma wannan shine mafi shaharan da kuwa a mazhaban su a ah, tafiyar da bai wuce wannan kwanakin ba idan tafiya ya wuce wannan kwanakin wanda aka shirya dama za a yi to wannan shi kenan ba za a ci gaba da farko ba to amma ba haka akwai wasu mazhabobi musamman a baya din akai saboda hadisin Ibn Abbas duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwana goma sha bakwai wani riwaya ta ko wani sha tara amma sai yana sallah al to amma malamai gaba ɗaya na mazahi banda shafi'iyya a baya sun yi wannan hadisan tawili sun kalle su a matsayin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan musulmi Wa wato yana zaune ne amma da cikin kullun za a bar gari sai wani dalili ya sa ba a bar gari ba to irin wannan zaman za a iya ci gaba da kasu to a wannan zamanin an samu wani malami a wannan zamanin shahararren malamin hadisi sai yayi fatawa cewa ko shekara nawa zaka a kawai da kake tafi sura da irin diploma da ake turawa kasashe ko da wani ilimi da su ba kasashe karatu ko da ta kafu to da shi a fatawanka ko shekara goma zaka yi mutum ba a garin kake kawai da kafu da amana ba zan ya saba da gaba ɗayan malamai ko a ce ya saba da mafi yawan malamai wato kuskure ne a cikin wannan fatawa ya saba da ma'anar tafiya ya saba da hikiman kafu ya saba da duk abin da za a yi dogara da shi ingantacce a hadisi ya zo ba shakka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kafu wata shida amma duk da malamai sun yi maganganu a kan hadisin amma akan wanda suka fita akan cikakken ingancin babu kokonto to kankara ne da tsari. su kuma ba san kankara ba su taba ganin shi to da haka sai suna ga san wannan wani hadari ne zai kauce gobe mu wuce to da haka kullum suna jiran zai zai zai zai narke ya zama ruwa su ta hanya su wuce har aka kai wajen wata shida suna jira da ni ba su hanya su ta hanya su wuce to da haka wannan yana cikin irin wanda yi shi mutsa wanda malaman fiqh suka faɗa idan mamaci ya bar yan uba kuma ba shi da ɗa waɗanda suka so ɗaki da ya dace ko ana yan uban wani abu ai wannan rabo ne Allah ne bai ba da uban ba ba wai wanda suka ɗaki da ya bari ba su ba su da shi kai za su kare da akwai to da haka idan a to da haka wannan haƙƙin su ne Allah ne ba su haƙƙi shine akwai akwabansa annabi sai ya mutu ne ko kuma zai dawo kaga akwai inda ai dan uwa kuma ma za su ce kashi gado gaba ɗaya su hana kuma ce cikin saboda rabo ne Allah ne ya raba a haka ba ba sunna ce ta raba a haka ba yayin da mutum ke yi da wannan annabi Isa an yi sabani mafi yawan ahlus sunna su ta kan zai dawo wani a tambayar mutum da yake sallar idi sai manta da kabbarorin a farko din nan idan ya wuce kafara ɗaya kamar yadda muka sani zai yi da kafin wannan mutum ne ya tsuguna bayan bawali sai ya zama bayan ya tashi yana gani yana fitar masa kuma ya je asibiti dai har yanzu an ka samun mata to wannan ya zama ne da lura ke Allah ya ba shi lafiya zai ci gaba da ibadarsa a haka wani yana son gaskiyansa da shi a naira ni ba zan iya wani sani ba abin da yake faruwa shine rubul eh, shine sadaki dinari kuma a yanzu a gram hudu da dubu biyu shine dinari saboda haka rubu shine gram ɗaya da 0.25 misali ko 0.2 haka saboda haka 1.02 nake nufi ko 025 to na gram saboda haka idan an san kudin gram na dinari ko da shi ne za a lissafa idan gram misali naira dubu ashirin ne to za ga rukun a fadashi ya zama karancin naira dubu ashirin wannan duka a mazhabin malikiya ne ba a wasu mazabobi su ba su yadda da akwai akalla sadat wani yana tambaya akan mutumin da yake da aure jinin kudin sa ya kama shi to idan idan yana sallah yana neman san mutane za a bar shi da wani neman Bai kamata fasu su da zama yana neman shi ne da jihadi da ara da baban Allah amma wanda ya yi ya tuba ila Allah ya ce masa ba ka da ba ka da abin da za ka iya faɗi a kan amma yana son mai addini ya zama shi ne yake neman san mutane amma sallan da yake bin ne sai Mutane yana tafiya da yi azhar da al'asr da magriba da isha ba Allah ya kare ni sai ya to ya dace shi kafir ko kuma ko kuma to ya nuna isha isha ga ta wuce da ni da haka sai bai isha ba idan har isha ta wuce zai yi azhar da al'asr kafir amma magriba da isha zai kika. to da kuke na cikin lokacin amma azhar da al'asr lokacin ya riga ya fita kuma sun ce shi cikin kafin ne dan haka zai rama su yanda ya shiga da shi wani yana cewa shi lauya ne yana fara cikin don sai da suke ba gabatarwa a gaban kotu a wanke wanda ake tuhuma da aikata laifi yaya matsayinsa ba zan iya saurin haramtawa ko halartawa ko za ka so ni ma ta ko a da ba a zan alalu ma a haram a sai na san yadda abubuwan suke sosai amma dai mutum ya zaune tsoron Allah babu yanki ko da mutum mai laifi in kana da hanyar da za ka iya samo yadda za a yi a sauƙaƙa masa hukuma ba laifi kai ba ka yi masa abin da zai zama ya zama da dalilin sauƙaƙa hukuma da laifi ko makamanci nan, amma ba ka san yana da laifi ka wanke shi wannan laifi amma sauƙaƙa laifi da sauƙaƙa hukuman da za a yi mutum da makamantan wannan wannan abu ne wanda yake yana da asali a shari'a in ka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo yayi zina ne ma shi yake tafi yayi zina, amma manzo Allah yana kauda kai ko shi yake fari da kansa yayi amma manzo Allah yana kauda kai a ƙarshe sai kai duk ma dai wanda yake wannan kada ka rubuwa ya faɗa mu sannan aka je ana jifan sa ya gudu suka bi suka je suka kai manzo Allah yake dan da ba ku kare shi ba kuka sani ko wani abu zai zo ya faɗa ya za ku shiga da jifan shi da koda ya gudu da sai ku bar shi to duka dai ka ga wannan wasu hanyoyi ne na nema wa mai laifi sauki wanda yake kuma addini in ka kalle shi mun yi magana akan inna hada dina la yusru da addini in kalle shi kullum yana nema wa mai laifi sai sa ko inda addini ya aje haji sai kuma yake shi da hudud shi shubuhat ko mai san san san shubuhat za a iya fasa haji saboda wannan shubuhan ko ko mun kankantar shi ko halin mun sani sai ya sai zama kamar hajjin zina da ke ku kusan mare ne zuwa ya sami to haka dai abubuwa da yawa hajjin fata kafin abu alkiraji fata sai abubuwa da yawa sun haɗu a cikin sa wanda da yawa daga nau'o'in fata dalilin waɗannan abubuwan ba za su haɗu ba sai zama ba fata sai ya zama a cikin hirji ya zama ba a mutaki a cikin shiga cikin wannan wajen ba ya zama abubuwa da yawa ne ya kai rukudina da sauran kafin a ce za a yanke hannun mutum a ciki ta haka shari'a musulunci tana son yadda za a samu mutane ko mun san kisa sai na umar ko da aka kamo wasu sun yi fata har ya ce a ji a yanke hannun kuma sai ya kalli kusa sai ya ga alamar noma. ya ga kusa din ya kwakwata ya ya a mata alamar wannan mai mata ne ce a kawo su ko yaran waye aka ce yaran wani ne sai a kira shi yanzu ya yi man wannan rakunan da suka tsaka kuma ai masa bulalan barin su da yunwa ko kuma a basu su ba ko saboda ne ne saboda yunwa ya ce aikata wannan ne ba wai ana da shi bane ba ana justifying shi ko ana kokarin a kare laifi ba amma dai ko ya ya za a samu ma shine su gabul hududu ba shubhat ko ya za a sami wani dalili wanda ba wanda za ta hana ai haji su za ta hana ai yanke mutum haji a dalilin wannan shubha to shi kuma lauya kaga ya iya nemo wannan shubha ne ko kuma addini saukakawa ne dan haka ba za a ce kai tsaye da koyo mai laifi laifi ba amma dai saukakawa abin da yake da asali ne a cikin addini a wannan yana ne menene hukuncin wanda ya karbi jinjinan gona ya ci gaba da noma a ya halatta ya noma ba sai dai inda izinin mai gona wannan yana tambayar cewar azumi ko yana karya azumi fitowar mazini idan ba da gangar bane ba mutum ya jawo shi ba zai karya azumi ba amma idan mutum ya jawo sha'awan da gangar to zai karya azumi za a rama azumi ɗaya misali yanzu yana ta wasa da iyalinsa ko wani abu har ya kai zuwa ga fitan mazini to zai rama azumi da gangar a ganin wasu malamai wasu kuma suna ganin fitan mazini ba zai karya azumi wannan iyalinsa ba ta sallah zai mata wa'azi ko yaya sallai zai cigaba da mata wa'azi rashin sallah abin da yake har araba aure ne amma wannan zamanin ba za a rika saurin ka tawa a lafi ta cewa a ta aure ba yana da hada kwarai mutumin da yake biyan bashi ba dan ba da shi ba ya za a yi da shi a za a ci da sashi ya wannan mutum yana azumi ba laifi a yi cikin haƙoransa alhali yana azumi likita ya ce yayi kila ba da larura ba zai iya jira da ba yana masa ciwo kwarai in hali da ruwa ne babu komai amma in ba da ruwa to ya kamata ya bari har a sha ruwa tukuna sai ya yi gudun a wato abin da zai iya karya azumi ko dai da dai abin da ake sawa a haƙori da sauransu ba abinci bane amma dai abin da ya kamata a yi intirabi da dare ne in za a iya magada za su raba gadon su ba tare da malamai ba idan kuma malaman wannan ya ce raba kasuwanci a can tsakanin mai dukiya da mai kasuwanci to ya danganta sai abin da suka yarda ne ya tsakanin ba wani shari'a ba sai